Doncs amb els cinc sentits. No fem música, però posem... Escolta. FM, Ràdio Fernández, Ràdio Les zones són nostres! Música amb tu. No t'excitis! Hola, bon dia a tots i a totes. Avui és dilluns i comencem amb molta alegria, moltes ganes i alguns problemes l'Obra Llaunes, el magazín que et farà despertar i en el que posarem sobre la taula l'actualitat setmanal, notícies curioses i la crítica cultural de la mà dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Escolta'ns cada dilluns de 10 a 11 al dial 91.6 o rtv-fm.com i els dilluns deixaran de ser una llauna. l'obra Llaunes i jo sóc Mireia Gutiérrez. Passarem ara a conèixer l'actualitat setmanal comentada per la nostra psicòloga més delirant, la Susana Vigoletti. Alguns potser la coneixereu del programa De l'Otro Lado del Charco d'aquesta casa, però per qui no sapigueu qui és, bé, no sabria com definir-la, ja l'anireu coneixent. Hola, Susana, com estàs? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar contigo, Mireia, y con Laura, con Noe, con la María, en fin, encantada, encantada. Doncs si et sembla, Susana, podem passar a comentar l'actualitat setmanal. Sí, sí, com era? En primer lloc, m'agradaria parlar d'una notícia que té el món commocionat. Estem parlant de la situació que ha patit el Japó, i és que ahir els operaris de TEPCO, l'empresa que porta la central nuclear de Fukushima, van aconseguir estabilitzar el reactor número 3. A més, els reactors 5 i 6 de la central nuclear han entrat en un estat que s'anomena parada freda, que vol dir que està molt a prop de l'apagat complet i que, per tant, ja no hi haurà perill de fusió del nucli. Finalment, les autoritats nuclears de Japó van indicar que no ampliaran la zona d'evacuació fixada des del passat 12 de març, ja que els nivells de radiació han descendit. Tu què en penses del tema, Susana? Lo primero que se me viene a la cabeza, mi querida Mireia, es esta manera de ser de los japoneses que como, como pueblo, como cultura, les permite tirar todos juntos para adelante. No me imagino qué horroroso podría ser esto en otro lugar. Sí, yo creo que si ya <laughs> aquí un... No sé. al desastre al Japón, no pasaría al mateix. No, yo no me animo a hablar de un país que me acoge como España, pero sí podría hablar de la Argentina, sería un desastre. Un desastre, estoy absolutamente convencida. Bueno, ¿y tú crees que aquí o Argentina podría podria como com allà al Japón que en tres días ya han comenzado a arreglar las carreteras? Estaríamos todos corriendo, gritando todavía, así, <laughs> usando el gerundio, como quien dice. No, no, sería terrible. Y se botigues, potser també. también. Eh, bueno, yo no quiero mirar para atrás, <laughs> pero sí que tenemos algunos testimonios históricos en nuestro país. En el vuestro no me acuerdo, no sé algún testimonio así de saqueos, etcétera. Bueno, no sé, bueno, si alguno claro, pero algún ni habrá. Mejor recordar tiempos más positivos, ¿verdad? Bueno, en fin, lo hacemos un poco en broma, un poco en serio. En, definitiva, mm, estamos como admirados, ¿no? De los milagros de la gente de Japón y de la falta de milagros en otros lados, en fin. També diuen que la radiación, el núvol radioactivo que va sortir de Fukushima ya ha arribat a Cataluña. Ah, mira, qué bien. Lo que nos faltaba. Qué bien, qué bien. Bueno, no sé, en fin, tendremos que poner el contador Geiger en casa. Després d'aquella capa de pol·lució que ara ens vingui un núvol radiactiu... Ay, Dios mío, sí, sí, en fin. Bueno, en fin, que nos ayude el inconsciente, como quien dice. Bueno, i passant a un altre tema, també toca parlar de Líbia. Fa més d'un mes que va esclatar la guerra. Els rebels libis es troben actualment a les immediacions de Briga, després de recuperar el control d'Aig de Villar, no sé si ho dic bé, després de la seva trajectòria, de la seva victòria contra les forces del líder de Líbia, Muammar al-Gaddafi. Briga és un important punt petroler que està situat prop de 70 quilòmetres a l'oest d'Aig de Villar i a uns 240 del sud-oest de Benghazi, la ciutat de Líbia i la més important en poder de les forces de l'oposició. El portaveu militar dels rebels, el coronel Ahmad Omar Bani, va qualificar destacar la jornada d'ahir com un gran dia en la història de Líbia, després de la recuperació d'Ajdaviyah. Bani va explicar que van intentar negociar en dues ocasions amb la força de Gaddafi per a que es rendissin, però sempre van rebutjar entregar les seves armes i per això els rebels van optar per continuar atacant. Y es lo mismo que siempre decimos, Mireia, en fin, en nombre de la paz hacemos la guerra, qué cosa. En fin, y todo esto me ha hecho pensar a mí en las contradicciones, como uh -huh. siempre, pensando, por ejemplo, que Gaddafi no ha sido siempre un enemigo de las fuerzas que ahora lo quieren desalojar, digamos. Es una persona un poco curiosa, curiosa, <laughs> digamos, y no, todo hay que decirlo, él daba su reino por un lifting, eh, entre otras cosas, ¿no? Después, me acuerdo cuando en la reunión de los no alineados en Belgrado bajó con camellos hmm. para tener leche para tener leche fresca, porque el señor toma leche fresca de cabello, bueno. En fin, tiene una guardia pretoriana de mujeres, eso hay que reconocérselo. Sí. 72 vírgenes, no sé si será verdad, pero bueno. En fin. Pero son muchas. <laughs> son muchas. Las contradicciones no solamente están del lado de Gaddafi. No, creo que también del otro lado. ¿Sí? Sí, porque las armas con las que se dice pelea Gaddafi se la han vendido gente de Europa, digamos, ¿no? sí, ya voy sentita yo. Y este señor, el Barack Obama, tiene un premio Nobel de la Paz. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En fin, contradicción o cosas que me llaman la atención. Un premio Nobel de la Paz que hace la guerra, pero poco. Porque la hace por tierra nomás. Una guerrita. Una guerrita, sí, no, pequeñita. En fin. Bueno, y et volia comentar, tu sabies que, per exemple, Gaddafi té una finca a Marbella amb, em sembla que unes 70.000 hectàrees de terreny? Ah, muy bien, podríamos ir a tocar el timbre y pasar un dia de verano. <laughs> Home, ahir no sé si va, però almenys es podria ocupar, que és molt de terreny <laughs> ah, per bueno, aprofitar. Ese es un tema interesante, podríamos hablar de las grandes hectáreas de los países sí. y a quién pertenecen. Sí. <laughs> Perquè, bueno, ja es diu que la Terra és de tots, però realment no sembla que sigui de tots. ¿Quién dijo eso? Bueno, bueno fin. Bueno, diu en general. <laughs> Sí, claro, claro, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Muy bien. Sí. I bueno, sobre aquest tema, més a prop de casa nostra, simpatitzants d'Esquerra van omplir els carrers del centre de Madrid sota l'ensenya No a la guerra, precisament per exigir al president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que es desmarqui de l'intervenció a Líbia. Segons el manifest, s'afirmava que la intervenció era una agressió en la que serà responsable directe de les futures conseqüències. Sota lemes com solidaritat amb els pobles àrabs i ni dictadures ni imperialisme, uns 2.500 manifestants, segons agents de la policia, i més de 10.000, segons els organitzadors, van recórrer el trajecte de la plaça de Cibeles a la Puerta del Sol, units pel rebuig a una intervenció que creuen motivada per l'objectiu real de controlar el petroli libi. El recolzaries? estás de acuerdo acuerdo, macho, que Eh, em, apoyar a la manifestación, ah, digamos. Bueno, en general no puedo negar que mi corazón eh, apoya a las causas mm, que favorecen a las personas, ¿verdad? No puedo negarlo. Ahora bien, civil. no puedo tampoco dejar, <laughs> sí, no puedo tampoco dejar de acordarme de que en un principio este señor que ahora nos gobierna, el señor, el señor presidente, tenía talante y todos admirábamos el talante. Sí. ¿Qué querrá decir talante? <laughs> ¿Y ahora dónde quedó el talante con Livia? Bueno, bueno, en fin, ya me contestaré, me contestaréis en algun moment. Sí. Bueno, a veure, i mira, finalment acabarem el nostre breu repàs amb una notícia que segurament traurà un somriure a aquelles persones que fa poc que han aprovat el carnet de conduir. I és que des d'aquest passat dissabte s'elimina la restricció de no poder passar de 80 km per hora als conductors novells. Crec que es, ¿Crees que és una bona mesura? Me vuelven loca, me vuelven loca, me bajan de, dos, de 120 a 110, y ahora, eh, ¿y a dónde pueden llegar las criaturas que tienen el carnet? ¿De Ara, 80 a cuánto? Fins a 110, que és el màxim permès. Ah, no, eh, eh, sin barreras. Amor sin barreras por, la velocidad. Bueno, en fin, no sé qué decir, mi querida. Yo apoyo al transporte público, ¿qué te voy a decir? Sí, yo también. <laughs> Pero bueno, también creo que anar 80 para una autopista es una mica un suicidio. Todos se dan cuenta de que es una, claro, un Nobel, es ¿eh? verdad. Sí, sí, estarán... Bueno. También ya Raúl que potser no tenen aquest domini del vehicle que tindria algú que porta més d'un any. Bueno, no hablemos fuerte porque es capaz que les dejan ir a 110 sí, pero no por autopista. No, no, no hablemos, no hablemos. Doncs moltes gràcies, Susana, i ara escoltarem la cançó eh, Dreaming of You de The Coral i passarem a la coctelera, una crítica àcida del món cultural. cop repassada l'actualitat setmanal, toca parlar de cultura, televisió, música i cinema de la mà de les nostres col·laboradores Noemí Escribano i Laura Fernández. Doncs avui per iniciar aquesta secció de la coctelera parlarem una mica tant de televisió com de cinema com de música. I és que l'actualitat cultural ens aporta molts temes interessants als quals parlar i criticar. Començarem parlant de televisió, i ho farem sobre dos espais que s'han iniciat fa unes dues setmanes. Un és el reality show El Reencuentro, que l'emeten des del dijous a Telecinco i l'altre la sèrie britànica Downton Abbey, que s'emet els dimarts de la cadena rival, Antena 3. El reencuentro és l'última idea que han tingut per crear noves controvèrsies i seguir donant de menjar a tots els programes sensacionalistes que hi giren al voltant, com per exemple Sálvame o Vuelveme loca. En acabar-se l'última edició de Gran Hermano i cancel·lar-se la darrera d'Operació Triunfo, sembla que la solució a aquest buit televisiu ha estat ajuntar els participants de diversos realities de Telecinco a la casa de Guadalix, que és on sempre conviuen els participants de Gran Hermano. Que la idea és morbosa i pretén aconseguir imatges de baralles, insults i sexe gratuït, és cert, però també és cert que la idea és bona, ja que el reencuentro pretén ajuntar diverses parelles de realities que van tenir problemes en el passat i que no van acabar massa bé. L'objectiu dels concursants és solucionar les seves diferències per tal d'emportar-se els 30.000 euros de premi. Així doncs, el reencuentro un desfilar personatges com Tamara, Llorena i Pocholo, Yola Berrocal, amb Juanmi, tots els de l'Hotel Glam, o com Xari Rubén, de la darrera edició de, Gran, de Gran Hermano. D'altra banda, tenim la sèrie Downtown Abbey, que com hem dit s'emet a Antena 3 és una història ambientada a principis del segle XX, en la que, després de l'enfonsament del Titanic, una família dinerada britànica es veu ficada en tot un conjunt de problemes deguts a l'herència de la família. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. La sèrie barreja els problemes de la família per mantenir intacte el seu patrimoni amb les vivències del servei de la casa, on hi ha majordoms, donzelles i ajudants de càmera que, tot i treballar de forma diligent, estan totalment a la guait dels entramats de la casa i dels seus amos. Downton Abbey es caracteritza per la seva bona factura, amb una ambientació creïble i un repartiment i diàlegs cuidats. De moment han emès quatre episodis, dos cada dimarts, i l'audiència ha respost bastant bé, la nit de la seva estrena van aconseguir un share del 17,1%, erigint-se els líders de la nit. Es veu que Antena 3 pretén emetre altres sèries d'aquestes característiques, veient l'èxit de la proposta, de manera que també emetrà en un futur la revisió del show anglès Arriba i Abajo, una proposta similar a Downton Abbey, que va ser popular als anys 70 i de la que ara estan fent el remake. Estem escoltant l'obra Llaunes, el magazín matinal dels dilluns a Ràdio Trinitat Vella. Passem ara a analitzar el panorama cinematogràfic. Avui analitzarem el film més vist en el passat cap de setmana, El Rito, protagonitat per Anthony Hopkins. El film de terror ha causat bones expectatives al públic cineasta, un film original amb una història molt simple però alhora integrant, que uneix a un jove accèptic, un home modern de l'actualitat i un obri creient a les passes del diable. Podríem dir que, a diferència de films de terror com El último exorcismo, El rito rebutja audiències conceptuals per centrar-se en les armes tradicionals del cinema. Conté una narració clara, una música incidental, una protagonista femenina, una excel·lent fotografia, un clímax, flashbacks i efectes especials. El rito arriba als pics d'intensitat i entrega moltes escenes de terror, ideal per al públic que vol sensacions fortes i accelerar les pulsacions no apta per a aquells que s'enfronten a la pantalla amb llibret a la mà, però sí per a aquells que poden deslligar-se de prejudicis i entregar-se, amb ingenuïtat, a la màgia del cinema. Per a aquells que no els ha convençut aquesta pel·lícula o el terror no és el seu fort, repassarem la cartellera per aquesta setmana. Per començar, parlem del film més esperat d'aquest mes, En contra dels dragones, protagonitat per Charlie Cox i del creador de la missió, ambientada en la Guerra Civil Espanyola i relacionada amb l'Opus Dei i el seu fundador, Josep Maria Escriba de Balaguer. Una pel·lícula que té molt bona espina és Sucker Punch, un film ambientat en els anys 50, on la protagonista es troba atrapada en una institució mental on pretenen practicar-li una lobotomia. Intentarà escapar d'aquell espai amb unes condicions molt arriscades. Canviarem de registre. Sin Compromiso és una comèdia americana protagonitzada per la guanyadora d'un Oscar, Natalie Portman, i Aston Kutcher. La parella no vol més que una relació esporàdica, però a poc a poc la relació es complica quan sembla que tots dos s'estimen més del que creien. Una altra comèdia molt esperada. Esta abuela es mi padre. Martin Lawrence ja va protagonitzar el mateix rol a Esta abuela es un peligro, en aquesta tercera part, la diferència és que el seu fill l'acompanyarà a la missió com a testimoni d'un assassinat a mans d'uns gànsters russos, amb disfresses de dona a tots dos. El film de terror d'aquesta setmana és Piranya, i a més en 3D. Després de patir uns misteriosos trambols submarins, uns arqueòlegs troben uns peixos prehistòrics en el llac Victòria. Un grup de joves es troben en aquell moment passant les seves vacances a les vores del llac. Hauran de lluitar tots junts per les seves vides. Per últim parlarem del film documental Inside Job, dirigida per Charles Ferguson, nominat als Premis de l'Acadèmia per No End Inside. El film exposa la veritat sobre la crisi econòmica de l'any 2008. Crec que ara en parlareu una mica de música, oi? Sí, Mireia. Per enllestir la nostra secció de la coctelera, us farem 5 cèntims d'un grup que tot just ha tocat el passat divendres a la discoteca Resmatàs. Us estem parlant del cantant conegut com Joe Crepúsculo. El cantant barceloní ha publicat ja 4 àlbums, essent del, del darrer Nuevo Ritmo, un compendi de col·laboracions i de cançons presents a altres discos. Joe Crepúsculo es caracteritza, es es caracteritza per les seves lletres surrealistes, moltes vegades romàntiques, però sempre despenjant-se de la cursileria. Els àlbums de Joe Crepúsculo també són coneguts pel fet que l'autor els penja a la seva web amb llicència Creative Commons, de manera que qualsevol se'ls pot descarregar per escoltar-los lliurement amb un directe poderós i certament hipnòtic. Des d'aquí recomanem Jou Crepúsculo per si no el coneixeu i us animeu a que, si teniu l'oportunitat, assistiu a un directe del cantant. I per acabar la nostra secció, us deixem que escolteu una mica la cançó Ritmo Mágico, incluïda al seu disc Chill Out. Gràcies, Noemí i Laura, per compartir amb nosaltres aquest temps. Ara passem a un altre tema. Després de la controvèrsia que s'ha creat amb la llei Xinde, volem presentar una secció de la que n'estem molt orgullosos, i és que ara toca parlar de música amb copyleft. Si voleu conèixer en què consisteix aquest moviment, o el coneixeu i voleu indagar-hi més, o simplement voleu conèixer altres grups que no coneixeu, aquesta és la vostra secció. No marxeu! Hola Mireia, gràcies per convidar-me a parlar de música en Copyleft. Crec que ara que han aprovat la llei Sinde i que persegueixen els dissidents i tanquen webs, és un, bon, molt, és un molt bon moment per començar amb un programa que parle de drets d'autor. Enhorabona, en Radio Trinitat Vella ho estem petant, clar que sí! En fi, no sé de qui... Claro que sí. En fi, no sé de qui haurà sigut tan bona idea, però de totes formes cap problema perquè avui no parlarem de copyleft Avui escoltarem a Alejandro Sanz i pegarem la xapa en el que són els drets d'autor. Bé, els drets d'autor són una protecció que tenim directament el moment de crear una obra. Si escrivem un poema o composem una cançó, automàticament som els propietaris d'aquella obra. Només és necessària una condició, que siga original. Que Pero sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. existe tiempo ni el Llévame si quieres a perder a ningún destino. Si yo comen, si yo compose esta canción no podré obtenir els autor, d'autor, perquè esta obra ya els y son de Alejandro Sanz. Pero, por ejemplo, si yo compose el buen poema, Cuando te miro pienso en un escarabajo porque me gusta lo negro y te quiero comer lo de... Eh, eh, eh, que está en horari de sí señor. sí, Mal, no hay problema, no, no cal que acabe el poema. Pero, en el momento que yo compose aquel poema, automáticamente soy el poseedor dels de Autor. A partir d'aquest moment, això ens suposa diverses coses. Per exemple, podré començar a explotar aquesta obra fins la meua mort i 70 anys més enllà. És a dir, el poema de l'escarabajo el podré explotar jo i els meus fills o els gestors de l'obra d'autor durant els següents 70 anys. És aconsellable que jo per tenir una prova de que aquesta obra és meua la poguera registrar. Llavors, quan tenim un autor i una obra original, tenim un subjecte que pot exer exercir els drets d'autor sobre la seva creació. I què pot fer amb l'obra? Per començar, pot reproduir l'obra i fer còpies. Jo podria escriure un poemari amb el meu poema i distribuir còpies. Segurament em faria molt, molt ric. Pot preparar obres derivades, podria canviar paraules, com per exemple la paraula final que a tu no t'agradava, o afegir noves estrofes. Pot vendre les còpies o pot presentar l'obra públicament. És a dir, puc recitar el meu poema en directe perquè és la meva obra i tinc els drets, si no fora perquè en aquest problema en aquest programa hi ha censura. I tot això estava molt clar i molt bé fins que va arribar internet. Però... Esto yo lo llamaría la realidad descodificada, o sea, sin ambajes. Eso es como deberíamos ver todas las cosas. Internet is for porn. Bé, internet i sport porn, però també ens va portar uns greus problemes a l'hora de saber què era el copyright, el copyleft i moltes altres qüestions que han anat sorgint gràcies a aquesta xarxa que hem creat. La setmana que ve continuarem parlant de què és el copyright, de què és el copyleft i totes les alternatives que tenim. Per això és tema del que parlarem en el següent programa. Gràcies, Cristian, per haver compartit amb nosaltres aquesta informació. Fins dilluns que ve. I nosaltres que continuem el nostre programa aquí a Ràdio Trinitat Vella. Us fem saber que si voleu comentar qualsevol cosa del programa podeu trucar al 93 345 64 54. Repeteixo, el 93 345 64 54. O bé enviar-nos un correu electrònic a l'obrellaunes arroba rtv-migfm.com. D'aquesta manera, continuem el nostre programa, l'Obre Llaunes, parlant de temes tecnològics. up, you come and En aquesta secció parlarem de gadgets útils i peculiars, de teletienda, d'invents que funcionen i d'altres que ens prenen el pèl. I per parlar de tot això, avui tenim a la Noemi Escribano, que ja la coneixeu de la coctelera. I ja que el nostre company Àngel Asensio, que és qui ha de portar aquesta secció, no ha pogut venir. Hola Noe, un altre cop. Què em portes avui? Avui doncs Mireia, en primer lloc et porto el Liduc Wireless. I això què és? Mira, ara quan vulguis escoltar música a la dutxa, ja no necessites carregar el portàtil o la ràdio, sinó que molts cops no saps ni on posar-los. Amb aquest portaveu i duc que han inventat, tot és molt més fàcil porta un emissor receptor inalàmbric que connectes a la font d'àudio i aquest receptor envia la senyal a la neguet perquè puguis escoltar la música mentre ets dins de la banyera. Com si fos la versió moderna de les ràdios de dutxa. Efectivament. Et posaré ara una altra situació. Endavant. No t'ha passat algun cop allò de tenir les mans ocupades i haver fet les mil meravelles per a poder obrir-la? Doncs ara és molt més fàcil, perquè han inventat una maneta pels peus. Ara, en comptes de llupir-te per poder obrir la porta amb el colze i córrer el risc de llançar tot això que portes a les mans, simplement amb un moviment de peu pots obrir la porta. També és un avantatge per a la gent tiquismiquis, que no els agrada tocar la mà allò que han tocat tantes altres persones abans que la seva. Doncs sí. I finalment, l'últim invent que em porto t'agradarà. Tu que ets amant de les petites tonteries gracioses, això és per tu. No té cap utilitat pràctica, però és d'aquestes coses amb les quals podries matar hores i hores. I de què es tracta? Mira, l'invent en qüestió és un hàmster, al que li parles i repeteix tot allò que li dius amb veu de hàmster, o bé amb la veu que se suposa que tindria un hàmster si parlés. Ara ja pots tirar-te hores fent que un hàmster digui les xurrades que et vinguin de gust, a saber la de coses estranyes que hauran de dir aquests pobres animalons. I per això et deixo amb una demostració de com parla aquest hàmster. Aneu amb ull, no confoneu la seva veu amb la del seu amo. Hey, dude. What's up? Why are you copying me? Stop copying me. Shut up, dude. What's your name? No, what's your name? No, I asked you for your name. No, your name. Dude, you're gay. Stop copying me. You're cute, though. I love you. I love you. Maco, eh? Oi tant! I arribem amb això a la recta final del nostre programa i tinc davant meu a la Patricia Pari, que ens portarà notícies curioses que ens sorprenen, treballs estranys i tot allò curiós que no ens aporten els mitjans convencionals.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 Quines notícies curioses ens portes avui? Bon dia, Mireia, bon dia a tots i totes. En primer lloc, et porto una notícia que du per titular això. La serp, que va mossegar el pit a una model, mor d'una intoxicació per silicona, que em dius? Que és molt fort, això. És molt fort. I què va passar? Bé, l'actriu és de, i model Orit Fox va ser mossegada per l'Ofidi mentre gravava un programa a Tel Aviv és a dir, a Israel. Mm -hmm. Però ha estat l'animal qui s'ha endut a pitjor part, perquè la pobra serp va morir després de mossegar el pit de la Fox. A causa d'una intoxicació per silicona, això vol dir que era una silicona envenenada. Oh, tant, perquè Esa, si no, el pobre animaló I, no s'hauria d'haver mort. La, la noia, la model, estava actuant durant una gravació del programa de ràdio, mira, <laughs> ràdio, és que la ràdio dona per a tot, del DJ Munich Tayer a Israel quan va patir l'ensurt de la seva vida. I com va anar la situació? La jove model i actriu estava jugant en un, amb una serpa. Això també és una mica estrany, eh? Sí, i més en un programa de ràdio tampoc cal... Ah, sí, podem jugar amb un hàmster, per exemple, com parlava abans la, la Noe, però bueno, una serpa és una mica estrany. Bueno, eh, en tot cas, la jove model i actriu estava jugant amb una serp quan un atac inesperat de l'animalet li va jugar una mala passada. En un moment de l'actuació, Fox va pretendre llepar la cara del rèptil. Però això què és? També quina idea té aquesta noia, és perquè... Una... Sí, bueno... Tenir sense... ganes de <laughs> llepar la cara d'un rèptil és... és una mica estrany. N'hi ha un munt de coses per llepar, però una serp... Mm, sí, bueno, en fi. Eh, sense tenir gairebé temps de reacció, l'animal es va abalançar sobre la dona, és a dir, al pit de la dona, i va acabar mossegant un dels seus pits. Després del fet, Fox va haver de ser traslladada d'urgència. Pobret, l'animal va morir i a la que van a traslladar és a la dona. Haurien bueno. d'haver traslladat la serp al veterinari. Sí, sí, eh, va, va rebre una vacuna contra el tètanus i poques hores després rebia l'alta i sortia al carrer no sé en, en, en quin estat estaven els seus pits, vull, vull dir, no sé si... <laughs> Clar, Com devien estar, no? No sé, un ple i l'altre a mitges, no ho si sé. Si s'havia no sé. sortit la silicona pels forats. Ah, això, sí, és, evidentment sí, perquè la pobra serp va morir per això. Sí. Bueno, una... Eh, és, és, eh, és, aquestes coses em fan pensar, no? Mm. Quines coses li, li, li, li posem al cos, sí. <laughs> en fi. Bueno. Per tant, s'ha de pensar una mica abans de fer-nos la cirurgia estètica o acabarem carregant-nos l'ecosistema. En tot cas, si us poseu pits de silicona, no llepeu serps. Això no. Millor que no. És el consell que ens ha oferit ah. I què més ens portes? Uh, ah, que et porto? El 7 de març passat, el, pa el Passeig de Gràcia comptava amb una basuca molt, molt artesanal que no deixava dormir a ningú. I com anava això? Ah, això és un tema, de, són coses estranyes i ocultes del barri. És que a Gràcia hi eh, facin el, Al barri de Gràcia hi ha de tot i basuques també. Eh, a veure, l'enginy humà havia muntat una arma artesanal, un bronzit i de sobte una llauna pareguda del no-res que amb l'impuls impactava violentament contra l'asfalt o contra la paret de l'edifici d'oficines que estava eh, enfront. A davant. Sí. I així una nit rere l'altra. Home, doncs es devien avorrir molt qui fes això Avor... per haver d'anar <laughs> llançant llaunes. No sé com descriure el tema. Fins a set vegades van haver de trucar a la policia, als veïns, òbviament, eh, per impactes de llaunes. <laughs> <laughs> els envasos estaven manipulats, ja que eh, els havien embolicat amb cinta aïllant, va comentar una de les recepcionistes de l'edifici, que recorda com els incidents sempre es produïen de nit o de matinada. <laughs> Avorrits a la, mat a la matinada. Per sort ningú va resultar ferit. Bastant avorrits perquè ja gràcies a la nit es veuen llaunes, no es llencen. Eh, són coses de, de la vida quotidiana. Eh, davant d'aquesta pluja d'envasos, els vigilants estupefactes van avisar a la Guàrdia Urbana cada vegada que queia del cel un d'aquests objectes. Mm. Els presumptes autors no van ser descoberts fins diumenge passat. Home, doncs ja han passat dies. Molts. Fins a set vegades van haver de trucar a la policia, com dèiem, no? Um, ningú va resultar ferits. Bueno, almenys tots sants i estalvis. Eh, <laughs> quan van descobrir d'on provenien els projectils, la policia eh, va trucar al timbre de la residència d'estudiants Nick Bohr, ah, situada a l'edifici, eh, diguem-ne, a l'edifici eh, d'on provenien. Sí, ja se sap, això dels estudiants universitaris ah, sempre la ah, lien. Quina cosa, quina cosa. No obstant, al balcó, els urbans hi van trobar eh, mig amagat un bazooka casolà <laughs> fabricat amb un tub de PVC de 110 centímetres de llarg i compost d'un canó estret i un repositori posterior més ample. I sabem com funcionava aquest bazooka? Em sembla que sí. Aquesta arma casolana es dispara insuflant aerosol a la part posterior, cosa que causa una deflagració que fa que el projectil, que en aquest cas eren llaunes, surti a tota velocitat i sigui capaç d'impactar la vorera del davant a 50 metres de distància. Home, ja és lluny. És lluny, és lluny. Els joves van assegurar que no tenien res a veure amb l'arma. No, miri, no, la tinc aquí, la tinc aquí, l'he fabricat jo, però no té res a veure amb mi. No? Aparegut al balcó, ah, misteriosament. No sé, no sé, sí. Tot i així, els urbans els van identificar i van posar els fets en coneixement de la justícia. Bueno, i ens portes alguna cosa més a comentar? Doncs sí. Per acabar, us vull parlar d'una indestructible hamburguesa que ja ha sorprès als Estats Units i a nosaltres també. I com una simple hamburguesa pot sorprendre als Estats Units? Bueno, mira, Karen Abraham, una nutricionista d'Illinois, ofereix classes de dietètica. La noia vol posar en contacte la gent amb la nutrició sana i tot això. Fa anys que, com un exemple, mostra als seus alumnes una hamburguesa del McDonald's, que va comprar, saps quan? No, quan? Digue'm. 1996. Ostres, doncs això fa molt, eh? Fa molt. Encara es conserva intacta, encara Uf. que no creiem. Doncs després de tant de temps que ens conservi insecte, intacte fa mal rotllo. Sí, la Karen afirma que el producte es va mantenir sol. Ella no va fer res per a conservar les més, mm, ho guarda a un estoig de plàstic, només això. L'esmentada hamburguesa es va convertir en un fòssil i es va conservar per mitjans, mitjans encara desconeguts. Bueno, una prova semblant feien al documental aquell Super Size Me. Sí, que exacte. guardaven sí, les sí. patates però clar, tampoc eren de l'any 96. No, És exacte. que estem parlant 14, 15 anys. És, és increïble, sí, sí, sí, més de... Sí, 14. Eh, està, segon la, la noia, la Karen, eh, gairebé igual que quan la van comprar, eh, almenys de l'aspecte. <laughs> En realitat, com és, jo, és lògic, és, es podria comparar amb una mòmia, no? És immenjable, això. Però és interessant com un exemple. Aquestes són les notícies que, encara que curioses, ens fan pensar. Sí, jo no me la menjaria pas, tampoc. No, no, no. I tot, fixa't que l'hamburguesa va sortir en programes de televisió i tot, eh? Ostres, I ara, doncs ja és ràdio. més famosa que nosaltres. <laughs> ah, ah. Eh, McDonald's va declinar d'una entrevista, perquè, clar, <laughs> és interessant, seria molt interessant sí. eh, tenir una entrevista amb els de, alguna persona del, del McDonald's que pogués comentar a veure què li sembla, però no. Van declinar fer entrevistes, però van dir en un comunicat que no és possible donar explicacions sobre aquests reclam sense conèixer les condicions en les quals aquest menjar s'ha mantingut. Ah, Sempre li busca ah, excuses ah, a tot. Ah, així que, bueno, uh, jo crec que podríem trobar coses curioses com aquesta que ens fan pensar per la propera, per la propera emissió de ràdio. Eh? Oh, i tant. Doncs L'Obrellau les dona per tot. Doncs moltes gràcies, Patrícia, per portar-nos aquestes notícies tan interessants. També, bueno, doncs, això ha sigut tot per avui. Vull donar les gràcies a la Patrícia, que ho acabo de fer, a la Noemí Escribano, a Cristian Sánchez, a la Laura Fernández i a Maria Aguilar, que està a les tècniques de so, per fer possible aquest programa i esperem que hagueu gaudit escoltant-lo tant com nosaltres fent-lo. Això és l'Obra Llaunes, des de Ràdio Trinitat Vella, el magazín de 10 a 11 que farà que els dilluns deixin de ser una llauna. Fins la setmana que ve.